Gonzalo Nahuel, de Villa Argentina, lo hago a la esquina. Maleantes de mentiras, saben que no tienen chance con el negro de la villa, con el que si pasó hambre no ven a fantasmear, que yo tengo berretines, la primera que patinen se van a querer matar. No les conviene ir al choque conmigo, que los compañeros míos o esos locos sí que andan activos. Acá huele una mosca y se agarran a tiro y no hay testigo, Ciego, sordo, mudo o esto es el villerío. Me río cuando veo, cuando aparece un personaje nuevo diciendo que se escapó del caserío. Amigo, pónganse cepillo que no va a hacer ninguna hasta Andar en carro, a en gatillo. Le muestro la cara de perro, 15 pesos en el bolsillo. Es lo único que tengo para comprar un cigarrillo suelto. Para prenderlo después de fumar un charro. Amigo, yo soy vago, no me venga con cuentos. Hacete mil tatuajes, salí mostrando fierro. Pero la calle sabe que ustedes no son mafia. No sé qué flashan, dejen de tomar jarabe. Que le cabe por querer aparentar serampa Y no está escrito ningún libro cualquiera sabe lo que la calle y lo que le pasa, lo que baten la cana. Cuando caiga la noche y te vean por ahí, mal ahí, vas a tener que responder, así que maquiñate y defende tu vida, porque si fuera la mía yo estaría empitolado y que sea lo que quiera el de arriba. Pero de chico me enseñaron que no hay que ser buche, esas son mañas que hace la policía. Me sustancia y porquería, mala fama me hice por en la esquina, yerba brava todo el día consumía la mía, familia, los vagos me enseñaron el camino y la malaria que hay en la villa. Zapatillo, último grito, grilo de primera. Gata, casa y una la visera. Ustedes cuéntenla como más quieran. Los chetos se sienten zarpados cuando ven que estamos vacilando con cumbia villera. No todo lo que brilla es oro, esto es para los locos más locos. Prendete un porro y destapa una birra que la gira arranca y no termina hasta que no quede ni un y ustedes son chetitos que pagan la prote porque si no toque bife por la nuca. Porque en la calle siempre hablo sola, igual giles sobran. Ustedes más que nadie tienen que estar que la villa está aterra todas horas. Y no está escrito ningún libro, cualquiera sabe lo que la calle, que no es pajile y que los federales están resentidos en el sentido que si tienen la chance por las espalda van a matarte. Y no está escrito ningún libro, cualquiera sabe lo que la calle y que las cosas ahora se arreglan a tiro. así que amigo, no busques roce conmigo porque de peor, después vas a tener que refugiarte. Así que no se desboquen, que traje esto pa' que se lo gocen. Cortan el mambo piola y no se me retoben. Sonando en los pabellones, representando la villa y a todo aquel que se crió en un barrio si esto fuera plato plomo, como decía Pablo, subiste para el ring que pasó, vos no era malo, siempre hay uno más loco, se están equivocando. La humildad no es cobardía, perro no pierdas los patos, yo los miro. Quieren sumar puntos, está fantameando, acá no la corran de nada los gatos. Pendejo cheto que se hace los chorros de pita los sacos Estos otros mamos no andamos con berretín de narco ni a palo. Ya que se sienta zarpado porque zarpado está. Esto es marianteo de verdad. Sintonía villera de quimera, puro calidad. Amigo, esta es la cruda realidad.